أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس كل كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا zahvalno pripada Allahu Đerlašanu i donosimo salavat salam i posljednjeg Allahu oposlanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala Ja ayuhu alladhina amanu taku Allah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimu. Ovi koji vjerujete, budete sa Allah istinskom Bogu bajazu, što nemojte umreti sam kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom što od onih koji će umreti kao pravi muslimani budući e, smo počeli sa hadisom Džabira i tu smo, tu smo stali. E, kao što smo rekli, znači hadis Džabira je poduži hadis, znači u kojem je došao opis hadža Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, iako znači, e, iako je znači jedan od najopširnijih hadisa koji govore o hadžu, znači postoje određene stvari koje u njemu nisu spomenute. Pa tako onaj kod ma želi da zabilježi te stvari, znači može da zabilježi. Na Naprimjer, hadisu džabira nije spomenut halk ili taksir. Znači brijanje ili kraćenje, znači nije spomenut hadisu džabira. Također, al-mabid bi mina, znači potpuni znači mabid, znači također nije, nije spomenut. Također, sva bacanja kamenčića nisu spomenuti. Prvi tahallul i drugi tahallul nisu e, također spomenuti, tawaful vada isto tako nije spomenut. Dobro, mimo toga, znači, kao što smo rekli, većina stvari su u hadisu Džabira spomenuti. Dobro. E, s obzirom na ovaj hadis duži, večeras ćemo se zadržati samo na njemu. Znači, ponovit ćemo ono što smo jučer spomenuli i šta, znači, tako da ćemo večeras završiti sa hadisom Džabira i onda hadis koji su nam ostali su kraći hadis. Znači, rekli smo da se kaže عن جابر, عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio hadž pa smo mi izašli sa njim i o tome smo govorili znači prošli put što znači da se isto ga izvlači znači sa sahaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što su pisali znači e, zato što su nam na takav način prenijeli vjeru zatim vrijednost druženja sa dobrim i bogobojaznim učenim ljudima kaže se hatta atayna dhul hulayfa znači dhul hulayfa dhul hulayfa je šta? znači jedan od mikata. jedan od mikata znači kad kad ko krene na hadž od Medine znači mikat koji mu dođe mikat koji Zul Hulejfa dobro taj mikat je reksmo najduži mikat je tako znači najduži mikat od najduži mikat od od Mekke kaže fa waladat Asma bint Umays pa Asma bint Umays tada rodila znači reksmo koja je bila Asma bint bint Umays žena Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu I znači rodila je sina mu Muhammeda. Dobro. Zašto se ovdje spominje, znači da je rodila? Zato što je, znači kada je rodila, dobila je šta? Nifas. Znači isto ga se izvlači, znači osoba kada dođe na, na, na, na, na mikat, da obuče hram, znači ako se desi da osoba ima hajz, znači hoće li učiniti hram? Znači može, znači osoba bilo, znači bilo da nema abdesta, bilo da je džunub, bilo da ima hajz, bilo da ima nifas, znači znači ulazi, znači obuče, to jeste ulazi, to jeste ulazi u ihram. Iako smo rekli, znači da je kupanje, znači pohvalno svima. Znači sve jedna osoba da li bila, onaj, da li bila hajzu, da li bila u nifasu, također tim osobama je pohvalno, pohvalno da se, da se ukupi. فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao okupanje, znači to je kupanje pohvalno, I znači isto ga se izlači da je pohvalno kupanje pa makar osobama koji su šta? U hajzu ili nifasu. Vastathfiri bi theubin, šta smo rekli da znači vastathfiri bi theubin? Znači da stavi nešto, znači što sprečava kao što su danas urošci i tako dalje. Wa ahrimi i uđi, uđi u hram. Kaže, wa salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fil masjid, thumma rakiba la qaswa. Znači šta je qaswa? Znači pa je poslanik alaihi salatu wa sallam klanio u masjidu, a zatim je uzjahu al qaswa. Znači šta je kasva? Ima njegove deve. Ima njegove deve. Znači kasva je deva kojoj malo fali uha. Ali Ali kasva je أليس كذلك؟ القصوى الناقة uzun, ليس لها أذن أو أذنها مقطوع بس ناقة النبي صلى الله عليه maktu. Bez sam maha مقطوع بس سماها القصوى حبا لها هكذا يقولون ما أدري أنتم أدرى حياكم Znači, kasva znači deva koje je uho malo odkinuto. Međutim, deva poslanika, alaihi salatu wasalam, nije bila takva. nego je tako poslanik nazvao iz, mi, iz milja, što se kaže, hubbenha. Znači, znači ono, znači kad nazoveš onaj, dobro. Kaže, hatta idha stavat bihi ala l-bejda, ahalla bit tawhid. Znači, kad on da bio, kad je došao do mjesta Bejda, znači blizu džamije, i rekli smo, znači, da jedni kažu da je ahrama u mesdžid znači da je učinio ihram u mesjidu, neki kažu da je bilo na Bejda. Uglavnom, znači, spaja se tu hadis, znači da je to ili u mesdžidu ili, znači, ili pored, ili pored mesdžida Kaže hatta iza stavat biha ala al-bay ahl bit-tauhid, znači on daje, znači počeo da izgovara, počeo da izgovara talbi. Znači rekli smo talbi glasi kako labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Znači ovo je jedan od načina talbije, postoji drugi načini talbije, znači na kojima se dodaju ona i neke reči se, znači to je dozvoljeno, znači koji su ashabi izgovarali i to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio. Međutim ovaj Znači ovaj način, ovaj izraz je došao u sunnetu posanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Dobro. Šta smo rekli za telbiju? Kak je propis telbije? Sunnet. Znači telbija je šta? Sunnet. Ako bi čovjek ušao i hrame zanijetio i nikako ne izgovori telbiju, je li mu ispravan hađ? Kod žmura ispravan. Dobro. Kod Hanefija, znači Hanefije kažu da čovjek ulazi u hrame kako? Znači da ima nijet, kažu nije telbija šart. Znači bilo koji drugi zikr kada bi rekao, ali najbolje da to bude da to bude telbe. Ali kod Hanefija mimo, znači nijeta srca mora da bude da bude i zikr. عند الأحناف إحرام مو بس نية لابد النية مع الذكر هذا بس الأحناف الجمهور النية فقط نعم كاجة حتى إذا تي حتى إذا أتينا البيت استلم الركن كاجة يوندا كاجة كاسمو دوشلي دو كاكو تو بريفدنو كاسمو دوشلي دو kada smo stigli do Kabe, tada je dotaknuo al Esved. Tada je dotaknuo al Esved. Znači, rekli smo da onaj koji obavlja hađ, znači, kad učini hrame, kad obuče hrame, znači on dolazi do Mekke i kad uđe u Mekku, prvo što radi je šta? Je tavaf. Jel u redu? Je dobro. Sad ćemo se malo zadržati. Neke stvari uče nismo spomenuli. Dobro. Kaže, al bejt ovdje se misli na Kabe. Znači, poslanik alaihi salatu wasalam kad je došao do Kabe, istalama rukn. Šta znači istalama rukn? I koji je rukn? Zato što je rukn čošak. Je tako? Znači, postoji više rukno. Ima rukn je mani, rukn ova je rukno. Znači, ovdje se misli je rukn gdje je šta? Gdje je hađaru aswad. Istalama rukn znači, ako može da ga podubi, da ga podubi. Jel u redu? Ako ne može da podubi, da ga išarati prema njima. Znači najbolje je bilo ako čovjek može da dođe da poljubi, da poljubi, ako ne može onda da išareti, da išareti prema, da išareti prema. Dobro. Kaže faramala thalathan wa meša arba'a. I onda poslanik alaihi salatu wasalam, kada obavio tavaf, znači jedan tavaf koliko ima puta da se obilazi? Sedam puta. Po Poslanik alaihi salatu wasalam je ramala thalathan. Znači je hodno malo brže, koliko puta? Tri puta. A ostalo je hodno, što? Spor. E gledajte sada prvo da kažem jednu stvar. Ovaj tavaf, kad čovjek tek dođe u Meku, je obavljen, kakav je njegov hukum? Koliko uzme, koliko je zanijetio ovaj hađ, temetu obavezno. Dobro, a koliko nije temetu? Nije mu Znači, obratite pažnju. Znači, rekli smo da ima hađ koji je temetu. Hađ koji je Kiran i hađ koji je Ifrat. Znači, danas samo većinom obavljaju temetu. Znači, naše hađi obavljaju temetu. Šta znači temetu? Znači, hađi umra zajedno. Jel u redu? Znači, obaviš umru, kad završiš umru, skineš se, kad dođe dan hađa, obučeš hram iz Mekke i obavljaš, obavljaš hađu. Dobro. Uzmite, drugi je, na primjer, ifrad. Jel u redu? Ifrat je šta samo hađ. A drugo, Kiran je hađ i umra zajedno u jednom ihramu, nema skidanja ihrama u ifradu nema skidanje hrama kada ga obučeš na mikatu, ali tu imaš samo hađu. Jel li je? Međutim, vidite ovo sad. Ako sam ja zanetio, na primjer, ifrad, jel li je? Ja kad dolazim, nemam umre. Znači, nemam umre. Imam samo šta? Hađu. Dobro. Ovaj tavaf koji obavljam, je tu najglavniji glavni tavaf? Nije. Nije. Ovaj se zove tavaf al-kudum. Znači, tavaf al-kudum. I ako obavljam ifrat, obrate pažnje ovo, to iće nije spuno. Ako obavljaš ifrat ili obavljaš kiran, znači on nije, nije obavezan, nije vađub. On ti je šta? On ti je sunnet. On ti je šta? Sunnet. Međutim, ako obavljaš umru, znači kad obavljaš umru od ruknova umre, to ćemo kasnije govoriti, je tavaf. Znači ovaj tavaf ti je rukno. Znači, brate, pažnju sad ovo. Znači, može nekom je taj prvi tavaf da bude šta? Da bude sunnet, dođe jedan koji obavlja ifrat, i dođe ovaj obavlja temetu. Znači njemu je šta? Rukn. A njemu je šta? Njemu je sunnet. Jel u redu? Dobro. Kaže, međutim sad vidimo, zašto se, zna li neko zašto kad se obavlja ta vaf, zašto ona prva tri puta se ide brže, u stvari prvo da kažemo šta, šta znači remele, a zašto se onda ostana četiri obavljaju polako? E, da pokažu ovaj mušicima pa se nobe da su da su snažni jaki. Dobro. Znači to možemo reći da ima jedan historijski aspekt. Znači ta stvar koja je ostala znači normalno preko sunneta, znači kroz prepise do današnjih dana. A to je šta? Vi znate i sire da je poslanik Alihi Salatu Wasalam krenuo bio da obavi umru. Kad su ga spriječili, spriječili mušnici, jel tako? Pa su dogovorili Znači šta? Sljedeće godine, sljedeće godine da bude. I dogovorili su se tada da će doći muslimani u Mekku i da će mušici pustiti da obave, da obave umru. Jel u redu? Dobro. Od šartova što je bilo, jeste da muslimani ne nose oružje. Osim ko što nosi musafir. A to je samo obični sejf da nosi. Međutim, poslanik Anehi Salatu Osanam je ponio još oružja Međutim, ostavili su ga na posebnom mjestu gdje su bili hrvala stražari koji su to očuvali. Jel u redu? Međutim, mušljici su pomislili, u stvari šeitan im je došao i rekao, ha, sad će doći muslimani, oni su došli od daleka puta, jel u redu? Umorni su. A neka je ta cakako bila do ono gdje se obavlja tavav, da je to bilo kao vadi, znači bila dolina. A mušljici su bi bili gore. Jer rekli su, sad kad oni uđu u Meku, Znači to je prilika da šta? Da, da ih završi. Jel u redu? I onda je mudro izbila, znači da, je poslanik alaihi salatu wasalam, rekao da prva tri, znači bude šta? Da je jermulun. Šta znači jermulun? Jermulun ne znači da brzo hodaš. Jermulun znači brzo i sporo. Šta znači brzo i sporo? Znači da ideš brže, ali sa manjim, sa manjim koracima. Jedan broj ulema je kaže isto kao da dijete ide pored tebe, a ti trčkaraš, ti, ti trčkaraš sa njim. Jel u redu? Dobro. I, na takav, I ne samo to, nego, znači još bila jedna stvar koju ću govoriti koji zove, znači, a to je da kad bi oblačili hrame, da desno rame bude šta? Da bude otkriveno. I na taj način, znači kad otkriju desno rame i kad idu u prva tri malo brže, šta je bila mudrost toga? Znači pokažu da imaju snagu. Međutim, ne, znači, ko se pita, zašto samo probatori, zašto nije svi sada? Znači, to je bilo sa ciljem da se pokaže mušicima šta? Snaga. E sada su išli sedam, to bi već bio malo umor. Ali nisu se mogli odmah da obavljaju tavaf, jel redu. Nego, jedni bi obavljali tavaf, a drugi bi se uključivali. I sad kad bi ovi jedan, dva, tri idu malo brže i onda stanu. Ali sljedeći koji dolaze, Započinju šta? Opet brzo. Onda jedno ovi, ovi završavaju, dolazi no, dolaze drugi i opet. Tako da uvijek, uvijek bude neko šta? Ko ide, razumiješ? I zamislim da kad gledaš sa strane prizor, da velika skupina ljudi ide, a uvijek ima neko ko šta? Znači, ko, ko, ko ide malo, ko ide malo brže. E, to je bila stvar, znači, koja datira od tada, od te umre muslimana, koja je ostala sve do, znači sve do današnji, odnosno sve do današnjih dana. I zato je bilo u vremenu, uh, u vremenu Omara, znači došao Omar radijallahu ta'la anhu i čovjek, pa je rekao, razumiješ, muslimani su tada imali razlog zašto to da kažu. Znači nas to zovu illa. Međutim, kažu danas, indefati illa. Znači nema više illa. Zašto danas i dalje idemo? Pa je rekao, to je sunnat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato jedan broj ilome kažemo da je to šta? Znači da je to jedna stvar preko koje se sjećamo muslimana prvi, kako su radili i kako je bilo stanje znači u njihovom u njihovom u njihovom vremenu. Jedan broj znači ulema kaže ovde, znači ovde da ukažemo kratko inshallah da ćemo ovo nekad obširnije. A to je da da nije svaki tavaf da ide tako, el tako. Nego kažu samo tavaf posle kojeg ima sa'i. Znači da je, znači pohvalno da se, znači tako ide šta, znači da, da se prva tri da bude, znači da jermelu. Kaže faramale thalasan wa masha arba'a. A kaže arba'an, znači ostala četiri, išao polako. Thumma ata maqama Ibrahim fa salla, thumma raja'a ila rukn fa stalamahu. Kaže pa je došao do maqamu Ibrahima, znači maqamu Ibrahim je mjesto i danas poznato, sa kojeg se kaže da Ibrahim a.s. gradio šta? Kaabu. I kaže pohmalo, odnosno poslije toga, bi, poslije toga je poslanik došao tu i iza toga klanio, iza toga klanio dva, dva rekata. Jel u redu? Dobro. Kako je propis ova dva rekiata? Znači, kod Hanefija i Malikija je vađub. A kod Jumhura šta? Kod Jumhura je sunnet. Dobro. Thumma rađa ila rukn, fa fastalamahu. Pa je kaže, opet otišao do rukna i opet prema njemu pokazao. Znači, kako sad ovo? Mema nam je ukazao, rekao, znači, samo na početku se ukaziva. Znači, na kraju sedmu, je li tako rekao suće da nema? Jeste na kraju, kada se izlazi A šta je ovo sada? Thumma rađa ila rukn, fa fastalamahu a ovo može znaš da je otišao i da ga je poljubio. Dobro, znači ovo nije vezano za sedmi. Znači, nego sedmi je završio i ko što rekao Memo, da se ne pokaziva. Otišao je do Mekamu Ibrahima. Međutim, ovo je učinio, znači prije nego što otišao na Safu. Prije nego što otišao na što? Prije nego što otišao na Safu. Dobro. Thumma hrađa min al babi ila Safa. Znači, zatim je kroz vrata izašao na saf. Znači, kažu da su tu nekad bila vrata, znači, gdje se, kroz koje se iz, išlo, išlo prema Safu. فلما دنا من الصفا قرأ إن صفا والمروة من شعائر الله يركو أبدأ بما بدأ الله به أو درقم رواية سكاجة يركو ابدأوا بما بدأ الله به بوشني تسا چمي الله بوش دو شتا سد ovo سد بسي توك توافا ركسمو تو موجه بيتي تواف كوي ركن نحن قبا قبا لا تمتع نحن في حقه ركن يلتاكو زاتو شتو من أركان العمرة أدركنو ما أمره Međutim, ko obavlja ifrat ili qiran, to mu je tavaf na kudumu. Koji je sunnet? Je li u redu? U redu. Dobro. Kad završi se tavaf, kad završi tavaf, onda dolazi do nečega što se zove šta? Sa'i. Znači šta je sa'i? Sa'i da ideš od safe do merve. Je li u redu? Dobro. Kakav je propis sa'ja u osnovi? Ili sa'i rukn? Znači, kod džumhura je, znači, sa'i između safa i merve rukn. Međutim, Hanefi kažu da je vađib. Jel ured, kažu vađib i kažu da je Ibn Kudam el da je odabro da je vađib. Ali nisi. Znači, jedan broj, jedan broj hanbele. Međutim, džumhur je da je to šta? Da je to rukn. E dobro. Znači, kad se ide sa'i između, sa između safa i merve, znači, on koliko puta ide? Sedam. Sedam. Jel ured? Šta znači sa, znači od Safe do Merve do Safe, To je koliko? Dva. Dva ili jedan put? Dva. E, Međutim, ono što je, znači, ispravno, što je kako jes, znači, jedan broj ulemi rekao da je to iđma, konsenzus, jeste da je od Safe do Merve, jedan put. Od Merve do Safe, drugi. Od Safe do Merve, treći. Od Merve do Safe, od Safe do Merve, od Merve do Safe, od Safe do Merve, znači, završio si gdje? počeo si sa safom, završio si na mrve. Dobro, ako bi se desilo da čovjek počne od mrve i kaže Allah, dođe do safe, koliko mu je to? Ne, ne, počeo, počeo, došao čovjek od mrve, razumiješ li? I ode do safe, znači nula. Znači neće mu se taj računati. Jel u redu? Međutim, ovdje želim da spomenem da je bilo uleme koji su mislili, koji su smatrali da je od safe do mrve do safe jedan put. يستوي يعني مش ابن حزم ابن حزم كان يرى من الصفا الى الى المروه ومن المروه الى الصفا شاسع واحد وحتى بعض ينسبون هذا الى بعض الحنفيه الى الى الامام الطحاوي يقول ان هذا كان من رايه إنك يسمون يدا تو مش نيني إمام التحاوي إنك إمام التحاوي أنا في سبوق شنيانكا znači ću akid izučavamo međutim kažu znači spomeni se da je to također bilo njegovo mišljenje njegovo mišljenje znači da je smatrao šta znači od Safe do Merve i, od, i da se vrati do Safe da je to šta? Da je to jedan put. Dobro. Opet ćemo e, se zadržati na Safe. Kaže, thumma haraja min al-babi la Safa, fa lamma dana min al-Safa, kara inna Safa wal Marwat min sha'airima. Kaže, pa izašu poslanika, alaihi salatu wasalam, na Safu, i kaže da je proučio ajet inna Safa wal Marwat min sha'airima. Jedan broj ulema kaže da je mustahab da čovjek kada izađe da prouči ove ovaj ajete. Drugi kažu ne. Nego je poslanik alaihi salatu wasalam prilikom obrada, znači tijelo da naglasi da je to praktikovanje mutabik i nasil Kur'an. Znači za ono što je došlo, što je došlo u Kur'an. I da je rekao abeda'u bima bede Allahu bihi. Da je rekao počinjem sa onim sa čim je Allah počuo. A to je da Allah tabaraka ta'ala kaže šta? Inna safa wal marwa min sha'airila. Znači spominje se prvo safa pa onda marwa. كاج فلقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة آه، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه كاجي znači skratit ću hadis, znači došlo je, da je došlo i da je rekao počinjem sa čim je Allah počeo, pa je kaže popeo se na safu, kaže tako da je mogao da vidi šta, da vidi Kabu. I okrenuo se prema Kabi, prema Kibli. Fa wahada Allaha wa kabbarahu. Pa je onda počeo da izgovara zikrove. Znači svi ovi zikrovi koji su došli, znači kakav je propis njih? Jesu li vađi bili sunnet? Sunnet. Znači svi ovi zikrovi su sunnet. Od zikrova koje je došlo jeste da je govorio La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Kaže thumma nazala ila al-Marwa. Pa je onda kaže došao do Marwe. Hatta nsabbat qadamahu fi batni al-wadi sa'a. Hatta idha sa'idata masha ila al-Marwa. Fa fa'ala على المروة كما فعل على الصفا ككو تو بريو Potom je A zatim je došao do Merve. E, potom je išao prema Mervi dok, dok mu se noge nisu spustile u srednji dio doline. Onda bi trčao sve dok se ne bi popeo pa bi hodao do Mrve. i na Mervi radio ono što je radio i na Safi. Dobro, vi danas, da skratimo, znači danas kad idete između Safe i Mrve. znači prije su Safa i Mrva bile kako? Znači dva brdašca. Znači danas možete vidjeti male, male tragove Safe i Mrve. Znači danas je sve to ravno ili u redu, znači ono se spušta sa safe i kada dođeš tom prema mrvi opet se diže. Danas je to normalno urađeno, znači ravno, znači na svim spratovima i ne vidi se, znači ovdje što se spominje Batnu Luadi. Znači prije je bilo, znači nekada dok nije bio izgrađen haram, znači bila jedna dolina koja, gdje bi se spuštalo pa išlo i išlo gore. Danas je to, danas je to ravno. Međutim, danas postoje ona šta? Dva znaka, dva zelena svjetla. Znači, kad dođe neko, šta ta dva zelena svjetla znači? Znači da je tu pohvalno da se požuri. Znači, čovjek kad ide između safe i mrve, ide, je tako? Znači, može da ide. Međutim, sunnet mu je kad dođe do oni, kako se kaže, granica, znači do prvog svjetla, da šta? Da ide tada, da ide tada malo, da ide tada malo brže. Dobro. Kad završiš sa'i, znači, rekli smo, tavaf. Završiš sa'i. Šta je sada ostalo da učiniš? Šiša sada se šišaš ili briješ. U tome će doći baš. Međutim, onaj ko radi temetu, onaj koji čini temetu, znači šta on radi tada, šta posle toga ide šišanje ili brijanje, šišanje ili brijanje glavi. Kada šišaš i obriješ glavu, šta tad radiš? Znači tada skidaš i hrame. Jel u redu? Znači tada skidaš i hrame. O, ovo govorimo ako obavljaš šta? Ako obavljaš temetu. Kad si skinuo i hrame, šta onda radiš? Ima ništa što ti je zabranjeno u smislu od onih stvari koji smo rekli da i ne čini muhrim, od mahaduratu ili haram, u stvari koji je zabran muhrimu, ima li šta? Nema ništa. Znači, nema ništa da ti je tada, tada zabran. Dobro. E, kaže su hadisu, فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَ تَوَجَّهُ إِلَى مِنَا Znači, tako ostaje hađija. Znači, neko dođe prije, neko dođe kasnije. I ostaje tako sve do يَوْمُ التَّرْوِيَ. Znači, šta je يَوْمُ التَّرْوِيَ? Osmi dan Zul Hidjata. Znači, jevmu Tarvija je osmi dan Zul Hidjata. Što se zove jevmu Tarvija? Zato što su tada, znači, prikupljali vodu. Jer Tavun, razumiješ? I od toga je sumjet jevmu Tarvija. Znači, pripremljali vodu da ne budu žedni, da nose, da nose sasu. Dobro. Kad bude jevmu Tarvija, tavodjahu ila mina, idu na minu. E sad, onaj koji je došao, koji je bio, koji je bio mufrid, Jel u redu? I ko je bio qarin? Šta će on tada raditi? Hoće li obraćati hrame? Ne već u hrame. On je već u hrame. Znači, qarin je šta? U hrame. On samo ide. Dobro. Onaj koji je, ko je bio u... Ko... Tamatu, šta će on raditi? On ide na mikat, jel tako opet? Ne ide na mikat. Kako ne ide na mikat? Zato što je zanijetio već. Kako ne ide na mikat? Pa dobro, jel može nam unutar mikata? Jel smo rekli da se ihram radi sa mikata? Može, kod radite metu, može unutar mikata. Dobro. Znači, osnova ihram sa mikata. Međutim, ko je mutemeti, znači ko bolja temetu, znači on će odma i uhrem in makanihi. Znači, ne mora da ide šta? Ne mora da ide na mikata. Znači, tamo gdje jesi, znači neka ulema je spomenula, znači da je pohvalno na ovom mjestu, na ovom mjestu da obuče ihramen, kod kabe, kod mizaba i tako dalje, međutim, nije to vjerodostojno došlo. Znači, onda i jesi, u hotelu si obučeš ihrame i ideš. Ovdje u hadisu tavadjehu ila mina, tavadjehu biman ahrami. Znači, može, znači oni koji nisu, krenuli su prema mini, to jeste oni koji nisu bili u hramama, oni su šta? Obukli hram. Dobro, jel bilo, znači rekli smo, znači ulama govori koji način je hađa obavio poslanika, nekih sratu sam. Koji, koji je hađa obavio poslanika? Jedni kažu ifrad, jedni kažu keran. Dobro, jel poslanik obavio temetko? Nije. Dobro, ashabi koji su obavljali hađ? Bilo je koji su obavljali. Uglavnom, znači- oni ashabi koji su bili sa poslanikom, koji nisu sa sobom poveli kurban, poslanik im je naredio da izađu iz hrama, to jeste da naprave fesh i da pretvore sve to umru. Znači, koji je bio zanijetio hađ, Kiran, poslanik mu je emarahu I to je dozvoljeno samo kod Hanbelija. To će doći kasnije. Znači, poslanik je naredio ashabima koji su krenuli sa njim da obave Kiran ili Ifrad, rekao im je, naredio im je da šta? Da od toga učine umru. I zato se ovdje kaže te ođu ila mina, ona ulama koji kaže učinili su ihrame, to jeste, oni koji nisu bili ihrame, tada su obukli ihrame. Znači, bilo je ashaba, oni koji nisu poveli sa sobom kurban, poslanik im naredio da prekinu, to jeste da skinu ihrame, da završe umru, i da, i da tako budu, znači da obave hađ temetua. Dobro. توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد لقب ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتنا بطن الوادي فخطب الناس كان كاجي كدي بيوس ميدان okren, otišli su prema mini, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je na mini. Tada klanio šta? Šta tu hadisa kaže? Klanio je na njoj podne i kindiju, kindiju? akšam, jaciju i saba. Dobro, četak dalje. Potom je kratko boravio dok sunce nije zašlo, pa je prešao preko muzdalife ne, ne zadržavajući se, dok nije došao do arefata, pa je zatikao mali šator, kojemu je bio namješten na nemiri pa je boravio u njemu dok se sunce nije spustilo. Naredio je da mu se pripreme kasva, pa su mu je osedlali, pa je došao do srednjeg dijela doline i održao hudbu. Dobro. Potom se proučio ezan, pa i kamet, pa je klanjao podne, pa se učio i kamet i klanjao i kindiju. A između njih nije ništa klanjao. Dobro, Potom... dobro. E, znači ovdje iz Makke, osmi dan se gdje? Na Milmu. Dobro. I Boži poslanik je tu uklanio šta? Podne i kindiju, akšan, jacu i sabah. Znači pet vakata je klanio na mini. Kakav je propis boravka na mini? Obih. Kakav je propis boravka na mini? Obih. Pa što onda kažu da ovi što neće da noće na mini? Posle Arafata. Je to posle Arafata ili šta? Posle Arafata. A ovaj boravak na mini je sunnet. Oko cenzusu. Znači, brate, pažnje da se ne zbunite. Znači, nije ovo, el me bi mina, znači, koji će doći kasnije. Znači ovo je sunnet. Čovjek kada bi otišao na ovo, kad bi odmah otišao na refat, dozvoljeno. Međutim, ko može, znači da ode šta, znači da ode na minu, znači pri arefata, da tu boravi ko što boravi poslanika alihi salatu wasalam, to mu je, to mu je pohval. Dobro. Poslije toga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao do arefata, je tako? Znači poslije sabaha je otišao i došao do arefata i bio na arefatu i tu mi je napravljen šator. Ovdje sad kod uleme postoji govor, neće se na njim puno zadržavati, ovo mjesto mire, je to dio arefata, ili nije dio arefata, i tako dalje. Uglavnom ono što je bitno jeste da je poslanik alihi salatu wasalam održao hutbu. Jel u redu? Međutim, ova hutba nije vađib. Znači, nije ovo hutba u smislu ko što je džumanska hutba. Zašto? Zato što se od u hadisu kaže da održao hutbu i posle toga je klanio podne i kindio. Znači, ovo, ova hutba je prije namaza jel u redu, ova hutba je prije namaza i nije, znači odma na ulama znači ukaziva da neko ne pomisli da ovo nešto što liči na na što na džumu nije džuma. Zato što Boži poslanik kada je klanio podne ikindije, ma džehara, znači nije učio na glas, nego učio ko što se klanja podne ikindije. I pohvalno je, znači da se ode, znači održi hudba, da tu imam, ili razumiješ me nada anhu, znači koje na misli imama da održi, da da savjete, da uputi, razumiješ da u džihad i tako dalje. Međutim, znači nije obavezno. Poslije toga se klanja podne i kindija spojeno. spojeno. Znači sa jednim ezanom i šta? I dva ikame. Dobro. Kaže, thumma ezan, thumma qam, fa salla dhuhr, thumma aqam fa salla l'asr, wa lam yusalli bejnahuma še'a. Znači klanio je podne, spojili su, pod, spojili su podne i kindije, između podne i kindije nisu klanjali šta? Znači nisu klanjali ništa, jel u redu. Dobro. Samo ću jednu stvar ovdje spomenuti. Znači ovo je od, od, od, od, od, od stvari gdje Hanefije dozvoljavaju šta? spajan. Znači, kod Hanefija, je malo kod Hanefija spajan namaza, kada je Musafir nema. Međutim, ovdje se spaja. E dobro, ovo spajanje na Arefatu, što sad ovdje ima, hoće li spajat svak živ i ko je Musafir i ko nije Musafir? Ha? Znači, na primjer, ko, ko je došao iz Mekke, znači, je Musafir na mini? Znači, jedan broj u Leme kaže, znači ovo, ova je kasr i džema, to je nusuk. Znači to je sastavni dio šta? Znači to je, klanja se tako zato što je to dio hađa. I illatul džema'i wal kasr je nusuk, nije sefer. Znači da je uzrok spajanja i, i kraćenja, da je zato što je to obred hađa. Ne zato što je šta? Put. I to je mišljenje Hanefija, je da proga šehr Islam ibn Tegi. Međutim, ima oleme koji kažu Znači, ako čovjek nije musafir na mini, ako znači nije onaj mesahat, kaže da la idma o la yuksur. Znači, ima ulame da zate koji su to. Međutim, ispravno je, znači, da zate da ovo, znači, spajanje i, da, da, i, i, i kraćanje radi čega? Dobre. Zato što je to dio, dio obreda. I ulama spominje mudrost toga, pa kažu da je to da se klanja, znači, spojeno, da klanjaš, za, da se sklanja spoj i da čovjek poslije toga ostane, ima vremena sve do gorubu šemsu, do zalaska sunca, da dovi, da zikri i da se posveti, da se posveti ibadetu. Dobro. Kaže, thumma rakiba hatta atel mauqif, atal mawqif, فجعل بطن ناقته القصوى إلى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكين السكين كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلعت الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى دور šta se kaže, haj, pošto je duži, da sad ne prevodim ja. E, potom je uzehao i stigao na mjesto stajanja kod brda Ila, pa je usmjerio stomak svoje deve kasua prema kamenu, to je brdo mu je bilo s desne strane, a učinio, učinio je put kojim se hodalo ispred njega. Koje, na koje su ovo brdo misli? Znači ovo se brdo dan zove Džebalu Rahma. Jel u redu? Znači Džebalu Rahma. znači brdo milosti. Mada še Bekra Buzeid ima risalu, ovo se brdo zove Džebel Ilal. I še Bekra Buzeid kaže da je pogrešno da se ovo brdo naziva Džebel Rahman. Znači zato što ljudi misle od pogrešnog svatanja, ha, ko dođe tu, razumiješ. Znači ne, znači to je tek nastalo naziv u četvrtom ili petom stoljeću. Znači še Bekra Buzeid mislima posebnu risalu, znači o tom Znači, da, znači taj naziv Džebel Rahman, nije bilo vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa učinio je put kojim se hodalo ispred njega i okrenuo se prema kibli i nije prestao, prestao stajati dok nije zašlo sunce i malo otišlo žutilo, dok se izgubila sunčeva ploča disk i okrenuo je i krenuo je, a bio je zategao kasvino uže toliko da je njena glava skoro udarla u oslonac znači, bedara njegovog sedla. znači bio na ehalci, rekli mu zvala kasva, pa jasno, znači toliko uzdu go, znači da je glava skroz, skroz, skroz, skroz dole bila. Znači je toliko je sa njom, znači sa njom polako, polako išao i govori ljudima, es sakin, es sakin. Znači polako, polako. A desnom rukom je govorio, o ljudi, smireno, smirenost. Kada god bi došao do kakve... Znači ovo znači, govori o čemu? Znači ovo kaže, znači Boži poslanik, alihi salatu, nakon što je održao hudbu, nakon što je planio podne i kindiju zajedno, znači ostao je sve da dovi dok sunce nije zašlo, jel u redu. Znači ovo je sve gdje na Arefatu. Kad je za, zašlo sunce, znači kad je zašlo sunce, krenuo je prema gdje? Prema Muzdalifi. Kad je zašlo sunce, krenuo je prema Muzdalifi. Dobro. E, kada bi, god, kada bi god došao do kakve gomile pjeska, opustio bi malo dok se ne bi popela. Pa je stigao na Muzdalifu i klanjao na njoj akšam i aciju sa jednim mezanom i dva kameta. Između njih nije ništa klanjao potom je legal. Ovdje kad kažu lema, između njih ništa nije klanjao, kažu znači, da, da se odnosi na nafilu. Međutim, vitr, namaz, u drugim predajama je došlo, znači da poslanik alaihi salatu wasalam nije ostavljao vitr, ni, ni la fi safar, wa la fi hadar. Znači, niti kad je bio na put, nikad nije ne bio. Tako da, da spominjanje da lem ju sabih, znači ne odnosi se na vitr namaz i ne odnosi se na sabahske, na sabahske sunnet. Potom je legao dok nije došla zora, pa je klanjao sabah kada mu se ukazalo Eh, ukazalo da je osvit zore sa ezanom i kametom. Potom je uze, uzjahao dok nije stigao do Mešaril Harama, pa se okrenuo prema kibli i molio. Donosio tekbire i govorio La ilaha illallah i nije prestao stajati dok se nije dobro razdanilo. Krenuo je prije nego se pojavio dok nije stigao u srednji dio Muhasira, pa je malo, pa je malo potjerao. Dobro. Potom je... Dobro, eh, samo da kažem. E, na znači ovo, kad je, ovo je znači za, posle akšama, znači klanja, klanja na akšama na refatu? Ne. Ne, nego krene se prema muzdalif. Dobro. Kad se dođe na Muzdalifu, na Muzdalifu se klanja šta? Šta se klanjaš na, na Muzdalifu? Klanjaš akšam i jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta i klanjaš sabah. Jel u redu? Klanjaš sabah, znači pohvalno da ostane, da ostane, da se dovi, znači sve dok se dobro ono što se esfara, znači dok se ne razdani. Ilo red. I onda se kreće, gdje se dalje ide? Na džepa, na bacanje kamenja. Gdje je to? Na? Na, na min. Ideš dalje pravo min. Dobro. Ovdje što spominje Muhassir, neki kažu da je to mjesto gdje uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala uništenog slona. Što se spominje u suri Alam tera kejfe fa'ala rabu kebe. Znači spominje se, znači jedno od, od, od, od, od mišljenja. Znači ovo je sada sve, znači muzalifa, posle muzalife se ide na minu obratite pažnju, rekli smo ono prvo spominjanje mine je boravak taj sunnet. Znači nije, nije šta, nije, nije vađib. Dobro, znači ono što je bitno za muzalifu, da se zna šta, znači kad zađe sunce, znači ideš gdje prema muzalifi, na muzalifi klanja šta? Akšam, jaciju i sabah. Po sabah ostaneš dovi, pohvalno da se dovi, dovi, dovi, dovi, dok se ne razdani, onda se kreće, onda se kreće prema min. Dobro, kakav je boravak taj na muzalifi? kakav je boravak na muzdalifi? Je li vađub ili sunnet? Je li vađub ili sunnet? Znači, kod Hanafija je sunnet. Onaj. Međutim, kod Jumhura je boravak koji, znači, kod Jumhura je vađub. Znači, boravak na muzdalifi je vađub. Međutim, e, kod, kod Jumhura, znači, vađub je ono što ako staviš, treba šta? Trebaš zaklat. Mada, znači, ima uleme koje kaže, i međima še ibn Baz, rahmatullahi alaih, znači da mišljenje še ibn Baza, da ko ne može da bude na muzdalifi radi gužve, znači ne može da ostavi, da ne boravi na muzdalifi, u alaih alaih še. I nije obaveza ništa da uradi. Nije obaveza ništa da uradi. Znači to je mišljenje še ibn Baza, rahmetullahi alejhi Dobro. Pa je malo potjerao, potom je krenuo srednjim putem koji izlazi na veliko džemre. Dok nije došao srednjim putem je prije bila 3 puta koja bi vodila do Mineje dok nije došao do džemreta koje je kod drveta, pa je bacio sedam kamenčića, sa svakim je donosio tekbir. Veličina je kamenčića za praćku. Bacio je sredine doline, tako da mu je mina bila sa desne strane, a meka sa lijeve. Dobro. Znači, kad se dođe na minu, znači, prvo što radi na mini je šta da? Baca kamenčić. Jel u rijed? Znači, to je prvi. Znači, to je prvi džemret, znači, koji sada bacaš. I tu ćeš baciti samo Na koliko džemreta? Na jednom. Na jedno bacaš koliko kamenčića? Sedam. Ovdje se kaže, znači, mithil hasa al hadv. Hoće da se kaže da je bilo malo, da nije bilo veliko. Sad uzmeš nekoga, kao se kaže, i glavu da mu pogodiš. Znači, uzmeš male kamenče i da šta? Znači da, znači da baci. Znači, kad dođeš na minu, prvo što činiš jeste da bacaš, da bacaš na džemretu. Dobro. Kaže, thumman sarafa ila l-man harfa na harfa. A zatim je, kaže poslanik, alaihi salatu wasalam, otišao do mjesta gdje, šta? Kako je došlo su tu? E, potom je krenuo prema mjestu klanja, pa je Dobro. zaklao kurban. Znači, po, posle toga, onaj koji kolje je kurban, on kolje je šta? Znači, on kolje je kurban. Znači, je li svaki, je li mutemete, karin, mufrid, je li svi kolje je kurban? Znači, mufrid kolje je kurban. Znači, nema njemu kurban. Znači, ko, znači, qiran i temetu, oni kolju kurban. Zašto kolju kurban? Zašto kolju kurban? Znači, ulama kaže ima dam, džubran i džam, dam, šukran. Znači, dam, znači krv, kurban, kada nešto ostaviš, znači, men terake vađibin, fa alehi dam. Ko ostavi vađib, treba da zakolje. Međutim, je ovo, jesli sad nešto ostavi, pa da, treba da kolješ ovaj kurban? Mm. Nis, znači, ovo je sastavni dio obreda. I ovo kažu, ulema kažu da je ovo krv zahvale. Govorili smo ovog sjeća kad smo govorili mene i cariki. Zašto? Zato što ti Allah podario, znači da u jednom nosuku obaviš i šta? je hađ i umru. Znači, dam, dam mu šukr. Dobro. A zatim je Allah poslanik sa svem uzjahao i krenuo prema Kabi. Dobro. Obavio tavaf i fadu i klanjao je u Mekki podne. Dobro. Znači, ono, da ovdje samo skratim. Znači, gledajte, kad se, kad se dođe na minu, znači, kad se dođe na minu, kad dođeš na minu prvi dan, znači, šta radiš? Bacaš, bacaš, bacaš kamenuće. Jel u redu? Poslije toga, poslije toga, kolje kurban, ko može da zakolje kurban, ko kolje kurban. Poslije toga, poslije toga šta? Šta je spomenuto ovdje hadisu? Ide se do... I, ide se do sobavi, i... tavaf, znači obavlja što je glavni tavaf, jel u I šta još ima? I brijanje. Brijanje ili šišanje. Znači te četiri stvari se rade, zabilješte, te četiri stvari se rade šta? Znači ovo je jomun nahar, Znači, jomun nahar, koliko stvari radiš, radiš četiri stvari. Znači, radiš prvo da dođeš da bacaš džemrata, drugo je da šta, da zakljuješ kurbana. Koliko je Boži poslani zaklju kurbana? Kad smo spomenuli govorili s menheđ sani kin. Zaklo, zaklo je thalafen osittin. 63 kurbana je zaklo svojom rukom. Znači, to ukazimo na snagu poslani. Znači, zamislite to koliki umor. Znači, 63. Ostalo je dao kome Ali radijallahu ta'ala anhu da zakolje. Da zakolje. Dobro. Znači, džemrata. Drugo, šišanje. Znači, rekli smo šišanje, brijanje nije, do, nije došlo u hadisu džabe. El halak od taksir ma zukir fi hadis džabe. Znači, i, ima šišanje, brijanje i imaš, imaš tavaf. Dobro. Ovaj tavaf mora da se obavi ovaj dan. Kad možda ga obaviš? kad je granica tavafa. Znači, brate, pa ima ulema je spominjala kad je početak ovog tavafa. Sad nećemo se zadržati na tim. Ima više. Međutim, kad je krajnja granica za, za ovaj tavaf? Prije trećeg bacanja Hanumčića. Nema granice. Znači, za ovaj tavaf nema granice. Jel vremenski. Znači, ko ostavi pola mjeseca nije, nije ga obavio, ostaje šta? ostavlja i dalje u hrami. Ostavlja i dalje, i dalje u hrami ma. Znači čovjek može da ostane, ne znam koliko, 10-15 dana i da obavi šta? Da obavi, da obavi taj tavav. Znači nema, znači granica zadnja za obavljanje, za obavljanje ovoga, za obavljanje ovoga tavav. I tada je Boži poslanik, alaihi salatu wasalam, šta? Znači klanju u Mekki, znači podne, podne namaz. Kaže Hafiz ibn Hajar, Allahu muslim, mutawwalan. Znači ovaj, ovo je rivajet muslima, znači spomenuo ga u duže vjerzi. Normalno, znači, o, još jedno napomnijemo ovdje, da u hadisu Džabira nije znači došlo spominjanje čega, znači brijanja ili kraćenja. Nije došlo spominjanje boravka na mini. Znači sad, znači ovo je prvi dan, znači ovo se uradilo. Šta se dalje radi, šta dalje hađe radi? Vraća se na minu. Vraća se na minu. I, i gdje boravi? Na mini. Boravi na mini. Šta, šta radi na mini? Šta mu je ostalo još da uradi? bacanje. Znači ostalo mu je bacanje kamenčića. E sad, taj boravak na mini, kakav je njegov hukum? Vađu. Znači, kod džumura je, kod, kod, je sunnet. Znači, kod hanefija je sunnet, kod džumura je šta? Kod džumura je vađu da boraviš na mini. Kad se kaže da se boravi na mini, šta se misli da se boravi na mini? Znači, može li u tim danima čovjek otići da trkne do Mekke i da se vrati? Može. Može. Znači, ovdje se misli, a o tome ćemo kako govoriti, znači da polovinu noći, da, da noćiš na mini. Polovinu noći više. Znači da polovinu noći, znači ko što kaže jedan broj neme i više budeš na minu. Kako se računa noć? Od grubu šems do tur'u al-fajr. Znači da budeš, da budeš toliko na minu. Jel u redu? Dobro. Šta još nije spomenuto? Nije spomenuto bacanje. Znači bacanje, jel se baca samo prvi dan? Drugi i treći. Drugi i treći bacaš. Jel spomenuto hadis džabra? Nije, nije spomenuto hadis džabra šta je, kada bude prvi tahallul i kad bude drugi tahallul? Je li spomenuto ovdje? Nije spomenuto ovdje. I šta još nije spomenuto? Znači tawaf ili voda, znači oprosni tawaf, nije spomenuto. Znači inače da znate koliko ima vrsti, vrsta tawaf. Znači postoje tri vrste tawaf. Znači prvo je tawaf ul-kudum. Znači to je prvi tawaf koji šta? Koji čovjek, čovjek obavlja. Znači može nekome biti, znači može biti rukn ako obavlja šumru, a nekome može biti šta? Dobro tawaf ili fada je onaj glavni tawaf. Ili tawaf uzijara, znači tawaf, tawaf koji je, znači, rukni, je to, razumiješ, tawaf ili fada. I treći, tawaf ili vada, to je onaj tawaf kada odlaziš, kada pustaš meku, poslije niko je baviš. Znači, da znate tri vrste šta? Tri vrste, tri, imaju tri vrste tawaf. Dobro. Ovo je hadis džabira, završit smo sa hadisom džabira, inša Allah, znači, dolaze na hadis koji su, koji su dosta kraći, inša Allah i ta'ala, uz Allahom pomoć sutra ćemo onaj, da nastavimo, da nastavimo sa tim. Ana salafi ala kitab والسنة وعلى منهج السلف الصالح